de mille contrées, par milliers sont les hommes, armés déterminés et posés l'ultimatum. Cessez donc de mécroire ou dans le cas contraire. Payez-nous la jizya ou ça sera la guerre par milliers sont les hommes, armés déterminés et posés l'ultimatum. Cessez donc de mécroire ou dans le cas contraire. Payez nous la jizya ou ça sera la guerre. Venus de mille contrées par milliers sont les hommes. Armés, déterminés et posés l'ultimatum. Cessez donc de mécroire ou dans le cas contraire. Payez-nous la jizya ou ça sera la guerre.